Jučer je bio dan, <clears throat> odnosno godišnjice dana, kada je ubijen Zoran Đinjić. Nadam se da ste se setili toga i bez medijskih pompi koje ste imali prilike pratiti. 9 godina. Kupek broj 39 otvorili smo sa Stuttgart Online. Stuttgart Online kojeg ćemo se vraćati u toku emisije. Zašto? Zato jer su i sviraće, ako već i nisu svirali sa jednim od naših večerašnjih gostiju. Reč je o bendu Vlasta Popić, što ćemo slušati u drugom delu emisije tamo negde nakon 21h. U prvom delu emisije s obzirom da smo prošli utorak imali pauzu, ali ja sam i najavio između ostalog mogućnost razgovora sa Radenkom Milakom, jednim ajde nazovimo ga mladim banjaločkim slikarom, e, čija izložba šta još niste vidjeli zapravo traje još do 19. marta u, <laughs> reći ću vam kasnije puno ime, muzeja, tamo negde blizu čuvene Užičke ulice. Reći ću vam zato jer mislim da treba da pogledate izložbu, E, pre nego što pogledate izložbu ja se nadam da ću vas sa razgovorom koji sam vodio sa njim putem Skype-a pa tu postoji mali tehničkih smetnji na čemu se unapred izvinjavam nadam se da ću vas sa tim razgovorom nekako odvući od kuća i da ćete sesti u neki prevoz i otići da pogledate o čemu se zapravo radi pre nego nastavimo kupek poslušat ćemo trube mira, klopka za pionira. Dobro večer, dragi posjetioci, dragi gledalci i dragi slušalci. Javljamo vam se iz Velike dvorane u Sarajevu, gdje se održava završna priredba devetog festivala vojnih orkestara Sarajevo 77. pod simboličnim naslovom Trube mira sa svih kontinenta. A sada dozvolite da vam predstavim učesnike večerašnjeg programa, koja okuplja trube mira sa svih kontinenta. Pozivu organizacijenog komiteta festivala odazvali su se orkestri Demokratske narodne republike Alžira, Arabske republike Egipta, Republike Iraka, Republike Kube i Libijske arapske narodne socijalističke džemahirije koji će u zvuke festivalskih fanfara mira izvesti kompozicije koje su inspirisane svobodarskim težnjama. Oni će izvesti kompoziciju Trube mira sa svih kontinenta u ime slobode. Solističku partiju pjeva Ćavo. Dirigent je Ćavo. toliko o trubama mira. <clears throat> E, prvi deo kupeka zapravo, zašto sam opustio i neće baš biti nešto mnogo vezan za mir, e, za mir. Naime, Radenko Milak je i to, sad ću vam reći puno ime, galerije. Galerija Legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Je napravio e, 20 slika zapravo jedna te iste fotografije, a reč je o fotografiji Rona Haviva izbjeljene 1992. godine. E, na njoj je pokazano kako jedan Arkanov borac šutira ženu koja uz druge bespomoćne civile leži na pločniku. Kao što sam rekao, izložba je u Beogradu otvorena još do 19. marta, a pre nego što je sa svojim slikama došao u Beograd, Radenko je bio i u Beču i u Banja Luci, i u stolcu. A, e, poslušajmo šta zapravo čovek ima da kaže. Reci mi pre od Beogradske, jesi te iste radove izlagao u Beču? Ja sam. To. U Beču, u, na Bijenalu, u Konjicu, Titovom bunkeru i u Banja na Stafortu. Kako bi objekat to? imalo i u Banja Lucija i u Konjicu. Pa nikakvo, znaš, zato što ovde u suštini je ta javnost mrtva, mislim, znaš, tako da tu nema posebne e, reakcije na takav vid umjetnosti. Odnosno, znaš kako, nemaš ti u suštini novinare niti medije koji imaju tu neku sad aparaturu, jezičku želju da se, sad kažem, da se suoče s tim da o tome pišu, znaš. Mhm. Mm -hmm. Tako da je to u Banja Luci vrlo porašlo na zapaženo, znaš, gotovo neprimitno. Gde si u Banja Luci izlagao? Pa na tom je naravno Spa Port e, smo mi to izlagali, znaš, to je bilo u kampusu Čajevac u Banja Luci, znaš. Da. To je bila velika internacionalna izložba gdje, ta, gdje je u stvari bio manji opust tog grada, da tad, tad sam imao zvanično šest slika na tom, na to izložbi. I to su bile grupne izložbe, znaš, ovo u Beograd je po prvi put samostalna izložba. Znaš. Dobro, ovo u Beogradu ja, nažalost, nisam uspeo da, da, da primetim bilo kakvih najava nekih značajnijih za tu tvoju izložbu. Saznao sam za da to već kad je otvoreno. Ali znaš kako, mislim, oni su prosto imaju svoj neki press release koji šalju prije otvaranja I znaš, nisam se ja tu puno petljao posebno jel, u, u, u tu organizacijonu priču i, i PR i šta ti ja znam. Ali ja sam bilo zadovoljno generalno, mislim, s obzirom, znaš kako, kako je ta savremena umjetnost, odnosno likovna ili vizualna umjetnost totalno autistična, znaš, ne može ni da dobaci, ono, znaš, samostalne izložbe prolaze vrlo nezapažene, i neprimijećena od strane medija, tako da sa što sam koje strane tiče, ja sam jako zadovoljan, znaš. Iskreno da ti kažem, primetio sam i ja da je poprilično ispraćeno, pa pogotovo jeli, u, u, u medijima poput ono, e, novina peščanika i tako dalje, to je, slobodno se može srstati slobodna Evropa, jeli, tako, u jednu grupu medija koji će, koji će u svakom slučaju dati podršku za takav vid umetnosti, pogotovo što, što u podlozi ona ima jedan događaj iz Bjeljine ili iz 92. godine za koji su svi više manji negde videli, samo pitanje da li znaju o čemu se tu zapravo radi. A jeste, znaš kako, ja sam nedavno bio u Minhenu, pošto tamo imam izložbu u junu, znaš. I sada ovaj Kustos, jedan direktor u stvari Hauser Kunsta, poznati Kustos, me pitao da li je to bilo u Vukovar, znaš. Tako da u suštini njima je poznata slika, ali, ali je vezuju i apliciraju etiketi, etiketiraju za tako paratna patišta na prostoru bivše Jugoslavije. To je jedna doza nepoznavanja u suštini lokacije, mjesta i zapravo e, konkretnog čitanja toga. Da. Pa dobro, to je, to je ono pitanje koje si ti između ostalog postavio i u samom naslovu izložbe. Pa ja da je to ključ, e, mislim da je to poenta tog grada i suštinu generalno bavljenja tom tematikom. To je rad koji se referiše na koji se referiše na poznatu fotografiju, znači. Koji se referiše na stvarno dokument i to je ono što je tada je napravljeno u Bjeljinu. Pa, znaš kako, mislim, naziv rada u stvari, jer, mislim, potencira i tu priču, znaš, a šta mi to nismo vidjeli, odnosno to meni uvijek bila teza, s čim se to još manipuliše, znaš, ono, mislim, robo što se tu često kod nas u javnosti, razumiješ, manipuliše tim mislim, zlo, ono, zločinima kao neko, znaš, u korist neke svakodnevne politike, a u suštini, znaš, što se uvijek ide na neke imaginarne priče, znaš. Mm -hmm. Poenta ovog rada, pomenu se što se ona baš bazira na to jednom, mislim, faktografskom događaju koji jeste dokumentovan i koji u suštini, znaš, ono, e, e, postavlja je pitanje, znaš, mislim, da otvara pitanje šta mi to zaista nismo vidjeli, ono, znaš, mislim, kakvi još zločina mi zaista nismo vidjeli, jel? Mislim, jer ovo je zaista nešto bilo što je snimljeno strane foto reportera je u suštini jedan taj, mislim, događaj ko se s druge strane uh, da li kažem, pomeni bio medijski zlopotrebljavan jer je bio etiketiran prosto za razne neke uh, događaje, stravične događaje bivšeg Jugoslavije koji su bile etiketirani, ali da kažem, ilustrovani s tom fotkom. Tako da je to u suštini, to je medijsko, slici to bila jedna u nizu medijskih slika, možda vrlo šokantna i poznata, ali u suštini, znaš, kažem, se s njom se dosta tako manipulisalo i reaktivizovala, znaš. Ne znam da li još uvijek e, radiš u Bijeljini, da li predaješ tamo, ali... Pa ja sam radio tamo tipa tri godine sam radio na fakultetu, znaš. E, pretpostavljam da si, da si umeđu vremenu imao prilike malo da čuješ i ono što kažu ili Vox Populi, zapravo da pričaš sa ljudima uopšte o, o toj fotografiji i, i, i koliko su uopšte upoznati sa tim što se zaista, odnosno šta ona zapravo prikazuje? A, pa, znaš kako, ja sam u suštini s tom fotografijom, ta mene fotografija zanimala, mislim, naravno, kad sam boravio u Bijem, jer sam ja išao, što ali da kaže na mjesto zločina, mislim, znaš. I u suštini postoji prosto, ajde kažem, ta slika ajde kod nas zauzima neko mjesto igno, ignorantskog pogleda, pazi, mislim, to su slike koje se ignorišu, mislim, one su prosto, znaš, ono, u javnosti, e, znaš kako, mislim, ne mogu reći javnost, već prosto, ja kažem, aj ta, ti obični ljudi, mislim, ta neki, ja bi kažem, e, e, stanovništvo, studenti, ti ljudi s kojima sam razgovarao, u što, znaš, tu se često e, relativizuje ta čitava scena, odnosno, jedna od teza je bila da je on poskočio na trotoar, znaš, dosta se tu stvari ono, želi sakriti upravo ta jedna scena koja je stravična, mislim da u suštini upravo to je scena koja nam pokazuje, jel što je rekao jedan Čolović na otvaranju, to je, znaš, ono, e, kontakt noge i glave, mislim, to je jedna prosto plus, mislim, što se radi sa druge strane, jeli, o civilima koji le, le, leže na, na, na cesti, mislim, Tako da je to događaj prosto koji, kažem ti, mislim, to je jedna slika koja se ignoriše, znači, je jedna slika koja zauzima pole ignoranskog pogleda. Tu se sad možemo nadovezati pitanje opet na naslov te tvoje izložbe, šta još nismo vidjeli, šta je ono što nas zapravo zanima i da li nas uopšte zanima da pričamo o takvim stvarima? Pa znaš kako, ja generalno sam negdje imao dileme kad sam ulazio u taj rad, mislim, znaš, prosto sam nekako čovjek koji razmišlja i o toj nekoj našoj zajedničkoj prošlosti, odnosno o tim nekim svjetlim pričama, trenucima u istoriji koju sam na neki način oslikavali, ajde kažem, i tu pozitivnu stranu tog nekog mogućeg suživota na prostoru bivše Jugoslavije, Bosne i Hercegovine. I takvi u suštini primjera, ilustracija, da kažem, u istoriji dosta, mislim. S druge strane, naravno, postoji ti pogledi, na, pogotovo na taj posljednji rat, u suštini koje pravo pokazuju smo to zlo koje u tom periodu li ova, se upravo manifestovalo kroz taj rat. Tako da ja mislim da u suštini je neminovno suditi li sve to zlo koje se pojavljivalo 90-ih, jer ja zaista ne znam danas ko bi se u bilo kojeg patriotizmu mogao solidarisati sa e, e, sa da jeli, Arkanovcem koji šutira cedila na ulici. Mislim, tako da sa druge strane neophodno je otvarati te pozitivne priče koje govore, ajde kažem, to neko moguće srednjoj prošlosti koja je bila i mislim, jel možemo konkretno na nekim primjerima da je, da je, da je upravo prstom gdje se ona desila, a s druge strane neophodno je to otvarati nove horizonte koji će stvoriti, ajde kažem, moguću neku novu e, e politiku ili priču koja će nas opet sve nekako dalje vezivati, što da kažem. Mislim, s druge strane, mene ne vidim neku posebnu sreću u ovim malim nacionalnim državicama, jer u suštini mislim da su svi tu pomalo isfrustrirani, jer u suštini nije na da ta zemlja prostor biće Jugoslavije E, nije stvorila to bolje društvo. Odnosno sve se to pomalo na društva koja žive u zajednicama i uče nas isti problemi, a ti problemi su u suštini da je deset porodica koje u prosjeku vode te jeli, državice i da se tu u suštini čitava politika svede na e, boćenje tih malih porodica, jele, što stavaju tu malu raj koja živi, koja se, koja dijeli isto ajde kažem, oni u Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Tako da još ne vidim tu neku sreću, jel, u tom se desio sad na postatne stvarnosti. Možda je e, najbolji, zapravo, bar, bar se meni to tako čini, kada govorimo o toj slici i nekoj univerzalnosti o, zločina, E, najbolje, najbolje je zapravo na otvaranju izložbe ispričao Ivan Čolović, spominjući jeli, da mi tog vojnika znamo praktički od početka 90-ih i da smo ga viđali gotovo na svim mogućim ratištima, da. pa sve do 99. godine, a ono što je između ostalog istakao je da taj vojnik i dan danas živi, da on nije mrtav, sad Kakve oblike je trenutno uzao? Znači kako, ja što sam posmatrao stvari iz drugog ugla, meni je prosto bilo drago, interesantno vidjeti drugo čitanje mog rada i te fotografije, naravno to je Čolović e, gledam, da kažem, iz svog, iz svog ugla, iz svog ugla, kažem, jel on je antropolog, on je čovjek koji se zanima za, za i prosto je čitao neki svoj, ali kažem, profesionalni radni vijek, ali kažem, zadnjih 20 godina posvetio toj tematici. E, s druge strane, meni iskreno nije zanimala posebna identifikacija tog čovjeka, koliko su nam možda ta druga dvojica zanimali, e, koja prosto gledaju u delinu, ne osjećujući se šta taj, jeli, njihov kolega, da kažem, pored radi. To, ta slika te dvojice pored e, tih junaka koji su u suštini uh, ajde kažem možda metafora našeg društva, razumijete, jer to je ono upravo i danas problem čitavog ovog društva što nam se ne dotiče posebno šta taj neko drugi učinio u našoj ime. I ta druga dvojica koji prosto nasrćući se na taj čin što njihov jeli, kolega radi, E, tako da u suštini to je jedna onako vrlo stranična situacija koja na neki mo, danas se metaforički ne možemo govoriti o takvom društvu u suštini e, mi danas možemo govoriti upravo o društvu gde će mnogi reći ili postaviti pitanje, čuj, mene se to ne dotiče, mene se to ne tiče, kad nekoga prosto ne pitate o nekim banalnim stvarima, ne znam ja, zašto sjeku stavla po Banja Luci, zašto je manje zelenila, on će vam reći, nemojte meni, znate, ono, Eh, ja ne, ne bi sad o politici. Mislim da te mjere se kaže ti ulazi tu, u, ta, u taj prostor, javni prostor gdje on u suštini toliko hiperpolitiziran i da te mjere se sam sve te teme e, iskorištavaju, sa njima manipuliše ili se narod straši. Tako da je to na neki način e, ta dvojica su ne, ne bi kažem paradigmatski primjer današnjih društva, da se ni to ne dotiče. Ja. Da, to je ono pitanje zapravo tihe većine. Pa jeste, znaš, da se te tihe većine u suštini, ja sam neki dan dao intervju za Sarajevske dane koji će sad izaći za vikend i u suštini pitanje se jedno pravo odnosilo je na to uh, da li mi, kako je sad to društvo slobodno, da li je to slobodno društvo u kome mi živimo. Ja bih prije rekao da je ovo društvo u Bosni i Hercegovini jednako slobodno i represivno kao u regiji, bilo koje društvo, da li Hrvatska ili Srbija, Ali nije to problem, problem tog represivnog društva koliko prosto te impotentne, kulturne, intelektualne jel, elite koja prosto tako ćuti, mislim, i ne proizvodi nikakav novi diskurs u javnom prostoru, tako da je dominantna ova druga struja, jel, koja kao pravi neki prived moguće represije. Odnosno, nije to represija, to samo nazva jedna impotentnost i jedna prosto e, nedovoljna jeli, hrabrost da se upre prstom E, u, u, bar, u barbarstvu, ali neki jel, takav, takav čin koji je, ovaj, bih kažem, mrlja u našoj istoriji. Ja isto ne znam zašto treba tolika odvažnost ili hrabrost da se takve stvari mapiraju, da se jel, prosto ukaže na njih. Tako da je prosto to neko društvo danas u kojem mi živimo, jer ono je na neki način upravo posljedica te takve jedne, možda upravo te većine koja tako živi u nekoj društvenoj smrti, ja da kažem, mislim, društvo ono koje prosto e, neki idu na glasanje, neki ne idu, neki najradije zadržali svoj politički stav privatno, intimno, ne žele da ga na neki način ispolje i to je prostor na neki način oblika našeg društva. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. su mrtvi A ti zastave na pola koplja Mrtvi su mrtvi ti pola koplja mater Sjetiš li se oni Što se strahu klanjaju Sjetiš li se E sad, jedan od značaja e, ovog tvog rada između ostalog je činjenica da ti dolaziš sa prostora Republike Srpske. E, što je svakako pohvalno u onom smislu da uvek treba očistiti prvo smeće jel, iz sobstvenog dvorišta, pa onda možda pogledati preko plota u komšino šta se dešava. Pa slažem se tu jer mislim zaista meni je nekada iskreno ću reći muka kada beogradski i hrvatski intelektualci govore u ime Bosne i Hercegovine. Tako da u suštini prosto mi je i, i frustrirajući taj razgovor Dodika i Čeda Jovanovića gde se upravo tu na, na neki način Čeda Jovanović pojavljuje kao neki veliki tumač kosovsko hercegovačkih pitanja, a u suštini toliko sam u burska bila puna Bosne, a malo Hercegovine, znaš. E, se to prvo upada u, u polje neko gledalac je tada ovaj, e, neko govori o Bosni, a ne pominje Hercegovini. Tako da je to po mene s te strane onako prosto nepoznavanje regionalne priče unutar Bosne i Hercegovine koja je bila i prije rata. Mislim, uvijek je bila ta jedna fina pozitivna e, rivalska priča između Bosne i Hercegovine između mislim ovih e, jele sa severa i sa juga. Mm -hmm. A s druge strane mislim, mislim da je ovaj vrlo nazgodno odnosno sa moje pozicije govoriti o ovom događaju, imajući u vidu da to što ti rekao da se kačiviš ipak na nekom terenu i prosto izađeš e, sutradan na ulicu i prosto imaš situaciju gde su neki, ajde kaže do juče prijatelji i saveznici na neki način prečutkuju taj tvoj čin i na neki način pra, ignorišu ga i ti kažu prosto šta ti to treba, šta ti ime hoćeš da kažeš. Mislim da je to ipak drugačije kad jeli, u u, u nekom drugom gradu, u nekom drugoj državi, a govoriš o događajima koji se ovdje na ovim prostorima desili. Ta objektivnost kao pogleda sa strane nekad može biti licenjena, mislim. A s druge strane, malo uvijek uh, izlizano sad, ali kaže već da plasirano, kad hoćete da izrazite ili pozicionirate javnost, ovo je antinacionalistički stav ili ljevičarski stav, onda fino udarite po Republice Srpskoj, jer je to na neki način oprobana matica gdje će uspjeti čitav onda religija stati za vas, sad ste nešto rekli da je jeli, genocidna tvorevina, ili ste prosto uh, ušli u taj hiperpolitiziran prostor gdje će na neki način tu neko polje gdje će neki mediji, sajde kažem, onako uh, po nekoj tihi ćete prihvatiti tu informaciju ili ćete neki način objaviti vaš tekst povodom toga? Reci mi, e, kad govorimo o umetnosti kojom se ti prvenstveno baviš, kako, kako odnosno koliki značaj se uopšte pridaje e, slikarstvu u Banja Luci, Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, pa na kraju krajeva na čitavom teritoriju bivše Jugoslavije i jedan ovakav rad između ostalog bi se mogao shvatiti kao neku vrstu preispitivanja, ono što Mile Dodik voli da kaže večne kategorije Republike Srpske. I u tom smislu da li uopšte imaš nekih problema ili sa medijima ili ovo što si spomenuo sa nekim ljudima koji ti možda čak i okrenu leđe ili prečutkuju to što si radi? Pa, A mene iskreno što reći, dopadaju pitanje upravo što se potegnulo pitanje slikarstva Uh, to, suština, ja sam slikar, pa sam uvijek imao taj problem kako e, taj neki koji je gotovo zapostavljen u savremene umjetnosti. Tu su uvijek ide s nekim novim medijima, novim tehnologijama, ali ja sam bio slikar, mislim. Ja sam u uvijek e, svoje tematike ali priče, ono što sam htio reći, želio da govorim o slikarstvu. E, tako da e, je ta zahvaljujući je zašto koje govorimo, da u suštini mediji nije mrtav. Mislim, nije bitno da li mi govorimo sa čežom slikom, video radom, filmom. E, možda je biti pitanje e, o čemu to govorimo, odnosno da li danas umjetnici koji sjede u TV-u dok neke romantičarske misli, možda autistični. E, jer mislim ako ipak živite u novim prostorima ne možete da budete autistični, mislim ne možete da budete imuni na tu realno u kojoj živimo, odnosno morate se vremeno ratovati na S druge strane, to pitanje Republike Srpske je vrlo osjetljivo, jer su što je mene sve ta malo srpske javnosti, jeste problem koji sa, ajde kažem, pokušao svojim pristupanjem želiti da je upravo kroz ovaj rad, kroz rad E, pokažem, a, a to je problem, a, e, kako kažem, a, e, jedan problem koji se odnosi na sve što je neko napravio naše prošlosti, što se možda današnje politike i javnosti u Republici Srpskoj nisu obračuna. Ja sam mislio bio podrška toj ideji kad je jednom Milorad Dodik dolazio na njega. Ja sam se na neki način mislio da će to biti jedan naš e, društveni život. Ono što je nas politika pokazuje i sa nečim ustavljeno se manifestovalo što se desilo u realnoj politici, jeste to da solidarisanje sa SDS-om, odnosno nepostojanje hrabrosti, važnosti na neki način da protiv ili Karadžićeva prošlost smesti da se s na javnost ja mislim da je fenomenalno. Mislim, zbog toga svega jasno, mislim, ne mogu da se reći da je to, ali na neki način shvatio sam odgovornost, odnosno, trenutak da se e, izdelite da iz te mase. Razumeš? Ovo je bitno, između ostalog pitanje, zbog ove čude, sada možda i, i, i veze sa ovom glupošću koja se dešavalo oko, oko filma Angelina Jolie. E, film, kao film to dobro znamo između ostalog i u samoj Banja Luci, osim što postoji taj kratkofil, gotovo da ne postoji nikakva filmska produkcija. U stvari bilo je, bio je taj 32. decembar i tako nešto, međutim, bioskopi su gotovo zamrli. E, onda se s druge strane daje, pridaje važnost jednom takvom filmu koji bez obzira na pozadinu kako ima pitanje da li bi i našao bilo kakvu publiku, jer gotovo da publike u bioskopima nema. Sa druge strane, imamo, imamo druge vrste umetnosti, pa sad tu možemo da pričamo i o tom demo festu, koji je zapravo možda jedna od najpozitivnijih stvari koja se isto tako desilo u Banja Luci tih poslednjih nekoliko godina, jer je uspela da sakupi e, određenu grupu ljudi i to iz čitavog regiona, a to posebno daje značaj što se ta, taj događaj dešavao u samoj Banja Luci zapravo mnogo tih stvari u tom, u tom smislu pa i tvoje i tvoji radovi i uopšte to što radiš sa tim centrom za vizualne komunikacije nekako izlazi izvan tog uopštenog okvira Banja Luke i Republike Srpske, međutim e, to se očigledno u prostoru gde živite i radite tako ne shvata. A, pa, znaš šta, mislim, e, svakako se slažem s tobom, ali ja ćemo po redu. Uh -huh. A, ja mislim da Paz, nije problem što je Angelina Jolie napravila film, problem je taj što je Republika Srpska, na primjer, finansirala jedan vrlo, ajde kažem, paš film kao što je Turneja. Mislim, na neki način problem je te javnosti Republika Srpska, na primjer, što je Republika Srpska eh, javno podržala taj film, dajući novac za taj film. Ali i za Svetog Georgija. Pa i za Svetog Georgija, ali na primjer, konkretno film Turneja na neki način po meni, ja sam ga gledao, je film, ajde kažem, na Makub, e, potencira stereotipe o Bosni i Hercegovini i o prosto tom ratu. Tako da je to prosto ta rat na neki način koji govori o nekim banalnim stvarima, o nekim nevinim glumcima iz Beograda koji su došli ono da posete Bosnu. Tako da, u ta je sve koji je najavljen kao nekakva moguća patriotska priča Republike Srpske, ja zaista sam pogledao film, ja nigdje ovdje nekakav patriotizam taj koji su željeli da žive, da zaista neki način od kojoj kriterijumi oko koje logice neko taj film finansirao i dao te novce u, u korist čega. S druge strane, e, film drugi decembar jeste također dugometražni film koji nam u suštini ne govori ni o čemu. Osim što imamo grupu mladih ljudi koji žive u nekom gradu, taj grad može biti razumjeti Helsinki. Odnosno, neki znači, je problem to što je režiser želio da ostane nevin i nije se složio sa onim e, fundamentalnim pitanjem, odnosno šta je dovelo od toga da su ti mladi ljudi depresivni, odnosno ulaze u jednu situaciju, ulaze u novu godinu bez ikakve nade, jer prosto ulaze kao su iz drugih decembar, u suštini problem je pozadina filma koja se ne vidi u filmu. Tako da vi u suštini možete taj film pozicionirati, razumijete, u nekom istočnom gradu, gore u Skandinaviji. Mislim, prosto je film, razumijete, do da te mjere, ajde kažem, e, nije do kraja e, realizovan, da se na neki način kontekstualizuje mjesto, vrijeme gdje ti mladi ljudi žive i rade sa čim oni imaju problem. Tako da ja u suštini više imam problem sa nevinošću tog filma. Mm -hmm koju u suštini razumeš, ono, mislim, tolike su opet pare isto, e, s, e, su, ono što je pozitivna stvar u tom čitavom filmu i što ja želim istaći jeste da je to možda neka prva filmska produkcija nekih mladih ljudi iz Republike Srpske koji su okupili oko neke ideje. U smislu produkcije neko kreativnog kad, ali da se primljena kvaliteta filma je vrlo stabilna i odnosno postavlja se pitanje da, da mi na taj način trebamo eksperimentirati sa novcem isprave, odnosno da taj način treba da e, pristupi filmu. Opet imamo veliki problem, opet kažem sa tim filmama koji dolaze po produkciji Srbije, to je film Sveti Georgij Ultraja, mhm. koji radi Stanić, to su film koji na neki način rešavaju neke, uh, neke koproducijske priče, ali koproducijske dilove između Banja Luke do, odnosno neke Dubice. Da. No. Kozarske dubice, da. A to je pitanje između... Da, znate kako, mene najviše brnu ti umjetnici koji u poznim godinama svoje karijere dolaze kao zudobni fotelja da se na neki način u solidarnosti vrate u svoj rodni kraj kako bi jeli pomoći tom rodnom kraju. Razumite, budemo realni, Kotaka Dubica nikad neće biti filmski centar, ona to trenutno jeste u mašti čoveka koji želi tu jeli, da možda završi još dva, tri filma da se ponovo vrati u Beograd i doživi da svoju finu starosti. da smo bez glave Pošli smo putem, al ne znamo kojim Htjeli smo reći, a nemamo kome Rijeka zavadila obale Ljudi s ljudima ne govore, tako je Kuća u plamenu, plaća ramenu Bježali smo ko što niko nije bježao I plakali smo ko što niko nije plakao Nebo dalo nam je odgovor Nema razloga za prigovor, tako je Prodavali smo se na cesti Prodavali smo srce, dušu Na na na na na na na na na na na na na kad se jednom vratim kući Rođen kosti pijem žuči Kad se jednom vratim s plesa Biće krvi, biće mesa Biće mesa kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Tu se postavlja pitanje, znaš sada, e, tih kompromisa u umjetnosti, za koje ja zaista smatram da ih ne bi trebalo biti, jer će umjetnost između ostalog ta koja treba da preispituje stanje u, u društvu, što se konkretno u filmu 32. decembar nije desilo, E, a sa druge strane onda ukoliko imamo umetnika poput tebe recimo koji će sasvim otvoreno svojim delom preispitivati jedan period i uopšte sve oko čega se stvorilo recimo to društvo gde trenutno živiš verujem da ti nije lako u tom financijskom smislu pa znaš kako ja sam se dugo godina bavio produkcijom i u suštini ja imam jedan ozbiljan networking koji sam radio zadnji, pravio zadnji 5-6 godina jel? Tako da, da na neki način e, ja nikad nisam bio samo uh, fokusiran na budžete koje je davalo naše ministarstvo ili grad mhm. i u suštini s druge strane danas više imam neki e, ideju da kroz svoj rad plasiram na neko internacionalno tržište gde zaista postoje kolekcionari, postoje javnost, postoje e, institucije koje žele da, da ovaj, takav rad plasiraju, da ga na neki način pozicioniraju kao jedan vrlo relevantnu umjetničku vrednost u kontekstu ovih društvenih prilika gdje mi živimo i radimo. I ovaj, tako da ja više vidim e, svoju perspektivu ili mogućnost e, djelovanja na te nekoj široj regionalnoj međunarodnoj sceni nego što je ovdje gledam lokalno jer mislim da je generalno problem svih umjetnika i na ovim prostorima, baš sam nedavno to bio u u Beogradu taj problem, oni prosto u Beogradu ti samo gledaju kad će neko dobiti neki termin u lokalnoj galeriji, muzeju, to vam je kada neki umetnik, razumete, iz Antwerpena, ne znam, nije odakle, samo se fokusira na taj grad, mislim, da smo mi generalno nekako opterećeni ovim prostorom i da nikako ne vidimo način kako se katapultirati i delovati internacionalno. Tako da ja prosto tu tražim načine modele kako je li ovaj djelovati na toj međunarodnoj sceni. Da, to, to je možda pitanje i samog dela, odnosno i umetnika i onog čime se on bavi, ukoliko se zatvori u određeni krug e, i u određena dešavanja tu gde živi, teško da može da izađe odatle. Ne znam, možda grešim. Pa znaš kako, e, mislim, slažem se s tobom i s druge strane jako teško kad dolazite sa ovih prostora gdje prosto nema tržišta, s druge strane kao što sam, ja, što, kao sam ti rekao, ja se bavim slikarstvom što u suštini ja zaista ne poznajem puno, ne poznajem, poznajem možda dva, tri umjetnika s prostora čitave jugostočne Evrope, ali ja kažem bivše Jugoslavije, koji nešto pokušavaju na internacionalnoj sceni sa slikarstvom. Znači, ja apsolutno kažem ti prihvatam tu teš, taj e, kontekst, e, dolazite s Balkana, bavite se nekako vrlo u, u zapad umetnosti poznatom buržuaskom jeli, ovaj, umetnošću, to je upravo slikarstvo, i ona je upravo čitava zapadna umjetnost, odnosno čitava ta istorija umjetnosti napravljena zahvaljujući mecenama, zahvaljujući tržištu, zahvaljujući kolekcionarima, Jel, odnosno, to je davalo neki način energiju ili put ili pravac umetnicima da, da pravite svoje, svoje, svoje djela. E, da se razumijemo, ja kažem ti pokušavam upravo s takvom možda za, za te ovde e, e, e kad se osvane, kad se osvrnemo prosto na bosansko-hercegovačku umetničku scenu umetnike koji su vani se reprezentovali, to su uglavnom išli umetnici koji se pojavljivali na, na liniji, ali kažem one umetnosti, konceptualne umetnosti 80 i koristili se nekim novim elementima, tehnikama i tehnologijama ili jezikom umetnosti neokonceptualizma 90. godina. Mm Tako da ja u suštini prosto tu dolazim kao umetnik ja sam, koji se bavi slikarstvom ili crtežom, a s druge strane, kažem ti, po mene jako bitno to pitanje u Bosni i Hercegovini, ako ćemo sad o nacionalnom sliku umjetnosti, da Bosna i Hercegovina nikad nije imala istorijsko slikarstvo. Ona nikad nije imala istorijsko slikarstvo iz razloga što se uvijek bilo teško suočiti ili na neki način šta je to naša, naš, e, jel, ono, u kontekstu kraja 19. vijeka, šta biste vi mogli kvalifikovati kao nacionalni događaj, što je, jel, mislim, kad paralelno vidite u Srbiji ili u Hrvatskoj, gdje ste imali te slikare, vamo pa Jovanov, Čuroša Prenća, tamo Vlahu Bukovca, ne znam, Medovića, razumiješ? Tako da je to vrlo jedno onako e, e, teško pitanje istorije u Bosni i Hercegovini. Ja upravo koristim istoriju kao e, mogući kao e, mogući kontekst za promišljanje savre, e, savremene umjetnosti, odnosno svog rada i refleksije pravo na tu istoriju. Odakle je atentat u Sarajevu? Pa jeste, to je, ja prosto mislim da je Bosna tad jedino bila mlada, mislim, na neki način bila je paralel neko steze sa dešavanja u Italiji, u Rusiji, to su bili mladi intelektualci poput, na primjer, Dimitrija Mitrinovića i Vladimira Gećinovića, postoje jedna plejada intelektualaca koja je u Bosni i Hercegovini možda imala probleme koje su tada dali ovaj, tako da zatočanoj zajednici, bili su njihovi pokreti avangardni. Ja ne govorim uvek generaciji mladobranaca koji su prišli atenta, a više fokus stavljam na tu generaciju konkretno Dimitrija Mitrinovića i Vladimira Gećinovića. Tako da su to, ne kažem, možda bili intelektualci, modernisti koji su bukvalno, ajde kad na neki način možemo reći otvorili e, e, modernu savrnu prostor. Mm -hmm. Što se, tiče, što se tiče tog dela, tu si između ostalog i objašnjavao taj odnos uzroka i povoda. Šta je po tebi uzrok i povod bio u ovoj fotografiji, odnosno tvojim slikama sada koje su vezane za Bjeljinu 92. Pa kažem, ti ipak e, mislim, mi smo neki način 2009. kroz ta prst e, otvorili tu, tu priču istorije naše zajedničke prošlosti i nekih tema koje bi trebali da odgovore na našu budućnost. Tako da na neki način e, ta ideja s tim radom uzmem u obzir taj moj boravak je na neki način bio, da kažem, povod. A s druge strane, ovaj, taj problem sredine gde živiš i prosto e, ne postojanje civilnog društva koje, ili ja kažem, postoje sa javni svet, jer se na neki način čini se kad bi sada to poveo rat ime bilo čega u Bosni i Hercegovini da prosto postala ta stupa većina koja je bila problem sa tim. Tako da su je vrlo uh, bila bitna uloga da sa svoj da. rad deficitno artikulišite jer funkcionirate sa sam. Mm -hmm. I reci mi, da li si došao u trenutak kada si to radio zapravo, da li si rešavao pitanje autorskih prava zbog fotografije? Pa, ja ne problem sa fotografijom, ja slika sliku, s jedne strane. S druge strane, to je jedna nižu medijskih slika, kao je svaka ta medijska slika koja je bila ili, uh, mhm. uh koja je na neki način uh, identifikovala i ove prostore. Tako da sad strana ja koristim tu fotografiju kao što koristim fotografiju neke scene iz Sarajevskog atentata 1916. godine. Uh mhm. -huh. Nisi... Ne, je materijal. Rekao, nisi dolazio u kontakt sa autorom? Pa, ja imam problem sa autorom zato što je on došao s jedne strane, mislim, kao prijatelj markama, jel, ubijeljeno, jer pazite, mislim, e, taj lokal se desio 92. godine, možete vi tek tako doći u Bijeljinu i da fotografišete taj događaj, a on jeste došao sa Arkamom. Tako da je to meni malo simptomatična okolnost kako na neki način nakon u tom trenutku na način, ne. A ako kažem, ako je šao sa Arkamom, da pa je to s druge strane vrlo, vrlo problematično. Slažem se. tu se otvara jedno, jedno vrlo, bitno e, pitanje koje se između ostalog može videti, ne znam, ja i po izložbama u logorima po Nemačkoj, e, kada ćeš recimo videti fotografiju 5-6 ljudi ispred rake koji stoje, le, odnosno kleče na kolenima, a iznad njih njih dvojica, trojica sa pištoljima i tačno se vidi da je slika pred ubistvo, bukvalno namontirana, samo što se ne smeju. Otvara se pitanje odgovornosti fotografa, onoga sa te druge strane koji je tu sliku i pružio na uvid javnosti. Apsolutno se slažem. Ta pozdrav kada vi gledate, razumijete ženu koja prelazi mužu da, mu, da vidi da li je živ, a nakon toga i nju ubiju, Ja vi to fotografišete iz jedne vojarske pozicije, ja zaista kažem ti, E, ja nisam kroz ovaj rad govorio o tome, ali ovaj rad otvara na neki način i tu dimenziju. Ja sa te strane ne bih želio nekakav način da se to nešto specijalno solidarišem sa Havimom i da ja njemu nešto pravim kako bi, rekao, kako bi njega obavijestio svom projektu. Da kažem, jedna u nizu medijskih slika kao što je bilo koja druga napravljena tokom ratova u Jugoslaviji. Ovde više ne dolaze ni rode, nego da im više naše flaše. Balkan im više jednostavno ne paše, jer grije rodi dijete tu, gdje meci lete, Gdje seljaci prijete i gdje su pametni postali mete. Ujutro Želuci bole pa pijemo u zole Glave bole jer slušamo morone Pijemo kafetine pa na kordone u zapaurine Jer otišli su živci onaj dan kad su ošle i firme Bogom firme, eba! Bile ste dobre, ali sjebale vas pretvorbe i privatizacije. Donijela nam otkaze i sikiracije. Alo, sikiriki, sad će izbori, sad će kampanje da nam skrenu pažnje. Donijet će nam u naše selo ražnje. Dijelit će kobasice, okretat janjce i prasice. Da zaboravimo masnice, prazne novčanike i naše prazne kartice. <laughs> Raja! Ajmo svi u štraj glađu. Ako ne bude glasača, neće zna da se snađu. Tek će onda da zagusti, neće imat više koga musti. I oni će umrijeti od gladi kad nema ko za njih da radi ba ej! Nek nas nasele mađari, oni znaju šta da se radi Znači obrađivat našu zemlju, ne rade štetu, pravit će vegetu Nek cijelu zemlju betonire od vegete, neka prave supe Na svaki deset metara nek rade benzinske pumpe i hotele Parkirališta za aute, kamione i motore Da se imaju gdje odmarat kad idu na naše prekrasno more Al diaspora to ne bi dala. Tražili bi sva prava, zemlju bi naselili opet Balkanci, opet bi bila puna istih budala. Onda bi diaspora dobila svoju diasporu a Mađari i ostali ne bi više kroz nas išli prema moru. Jer na cestama bi bile nove rupe, nove paravojne trupe, novi balvani na cesti, novi šupci, nove puške i novi meci. Jer grije rodi dijete, tuđe meci lete. <laughs> Amo opet budale nove budale vode Opet pobjegoše moje rode Ne znam raja za vas, ali ja vidiš volim naše rode One koji ja vole mir, vole čista polja i čiste vode Vode bez leševa i polja bez mina One donose djecu, a ja bi danas sutra imao čer ili sina Edo Majka i Sevdah o rodama. Poslušali smo Radenka Milaka, uz manje tehničke probleme koji su nastali tokom snimanja, nažalost nisam mogao da utičem na to, ali se nadam zapravo veći deo intervjua je dobro zvučao onaj deo koji nije, nadam se da ste uspjeli da pohvatate o čemu se zapravo pričalo. Kao što sam rekao, izložba Radenka Milaka, eh, a šta ste još vidjeli, nisam mogao vidjeti sve, je otvoreno do 19. marta u legatu, galeriji legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića tamo negdje blizu Užičke, odnosno na Dedinju. O samom Radenku više ćete zapravo naći ukucavši na internetu www.milak.net Imat ćete prilike tu da vidite i neke druge fotografije sa nekih drugih izložbi mm, prosto da vam bude nekako sveobuhvatnija slika. A mi ćemo pre nego što u, se prebacimo u taj drugi deo emisije, koji će biti, što bi rekao John Cleese, sasvim drugačiji, e, najaviti jedan događaj, odnosno ostaćemo i dalje u Banja Luci. Oni koji su pratili Facebook stranu Kupeka, znaju da se ovih dana u Sarajevu zapravo održavao neka vrsta, hm, nazovimo to festivala Danja, Dana Banja Luka, odnosno Banja Lučka kulturna scena u Sarajevu, a Sarajlije uzvraćaju i to počev od 15. marta, dakle, ko je danas dato? 13. Dakle, za dva dana. U Domu omladine, izložba Damira Mikšića, Holy War, Eh, onda u gradskom pozorištu Jazevac isti dan u četvrtak u 8 sati biće izvedena predstava Hipermnezija Selme Spahić koju smo imali prilike da slušamo i u Kupeku povodom premijere u Beogradu. U petak 16. marta u muzičkom paviljonu Staklenac književni program Kad bi ovo bio film. Predstavljanje Sarajevske književne scene u 22 sata u Domu omladine koncert grupe Skroz i 17. marta u Gradskom pozorištu Jazavac projekcije dokumentarnih filmova Planeta Sarajevo, Šahina Šišića, Prtljak Danisa Tanovića i četvrti dio mozga Nenada Dizdarevića. Mi ćemo da krenemo, s obzirom da je prošlo kako sam tačan zadivljujuće 9 sati 2 minuta, krećemo na drugi deo emisije i slušat ćemo nešto s čime ćemo se pozabaviti nakon sve se brzo promijenilo Ljudi su počeli uzimat te za zlo A ti samo nisi više mlad I ne znaš kako je biti star A da žrtvuje pešaka To može svatko Nikad lovca za skakača Samo stanko I kapa blanka blanka našao si Sakrio sam da je gliga ne vidi I sve žene koje imao si I sve žene koje proklinjao si U rečenicu ne stanu sa tobom al to nije važno Osamnaest poteza na lijepo i neće niko znati Samo spaski Samo spaski I žrtvuj samo vjeruj u sebe Jer niko neće pomoć Budi prvi i ostali iza tebe Jer samo tako možeš Kroz život dalje život dalje kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.